Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak babestua. Bueno, ba, azte dugu eta azte azken legez, oi hartzungo udararen tarte hemen eh, argi joan saioan. Lehen urten ere hitz egin genuen, ontaz, esperientzia eskolai buruz, uh esperientzia pilotua zen eta oan badirudi pilotua alde batera utzi dutela eta, bueno, ba, esperientzia mm, delakori martxan Jarri dut, eta hemen oso ondo, noz? Inguratua? Hoi da, e, hoi dena zaldu aurretikan, sakontzen hasi aurretikan, aurkeztuko jut zure e, onduan daudenak, batetikan e, Carmen Lekaroz, kaixo, egunon? Egunon. Bestetikan Carmen Lealtuna, kaixo, egunon? Kaixo. Bueno, zuek, esperientzia eskolako ikasliak zate, guain sartuko geha e, zemu zabiltzaten galdetzen, eta beste aldetikan, e, iskinean, garazi elortza, koordinatzailea, kaixo garazi. Bai, kaixo eguna. Bueno, ez, hemen e, berria, beraz, unget horri berri ze. Eh. <laughs> esker. Bueno, e, Carmen eta Carmele, ze, ze moz, ze esperientzi eskolan, nola animatu zineten parte hartzea? Pues, lagun baten bidez, esan txeguten nola zen oportunia diat, horre urtean apuntatu ginen, eta orten ez egitu dugu. Mm -hmm. Carmele? Ba, ni ere bailen gurtian hasi nitzen, e, aspertuan egon itxian beti lau paretan tartian, eta ba, pozi guztu horan nago. Mhm. Eta zer da ikentzuten anertan, esperientzi eskola horietan? Pues bat entzun. Ema, eman dugu historia, lehenotik eman dugu osasuna, eta entzun, eta dudei baldima da galderak egin, eta oi, gehien bat oi. Mhm. Bueno, zer da, e, eh, suporazen dut, e, zait, gaztia eginta ibiltzen zaztela, e, zer da mm, behaiek zuei ematen dizuetena, eta zue behaiei, o, bueno, lehen urte mitzat, gaztia zen, ez? Bueno, en, gehien bat aurten hasiko da, lehen urtean iteko asmo genukan proiektua, baina nola esperientzi eskola eh, piloto bezala jarri genuen, ez genuen ikasturtian zer inungo proiekturekin, eta aurten martxan jarriko da ikasturtian zehar proiektu bat. Uhum. Beraie pentsatuta dakaten proiektua, aurtzaro ikastolako aurrekin landuko da. Mhm. Bueno, eta zait, eh, programa hori nola dakazuten, o, zer da ingo denar, o jendia posele du parte hartu, oindikan, esperientzia eskola horietan, o... Bai, nahi dunak, eaztezkenetan goizeko behatzetertan elkartzen geha zaurtzarri ikastolako gela batean, ara saltzea da eta koordinatzailea esatea ba, bertan hasi nahi dula. Uh -huh. gabe. Bueno, damutzen altzeazte esperientzia eskola horretan parte hartu izan azo? Ez, e, berroita urtetik gorako entzako izaten dira esperientzi eskolak eta bat baino gehiok esaten doa e, adin orte eritxita. Ze ikasi ikan ez dela izaten, baina bueno, ez dakit zuen esperientzia zein den. Bueno, goza berria da, orduan, entzuten zu, du de baldi galdetu, eta zerroza galditzen mazatxu, pues, ondo eta bestela, pues, behitu. Zu, esan duzu, bueno, etxian eotia zen azkatu, pentsatzet lagun arte berri bat eukitze gore, Ez, eske ikastia asko gustatzen da. Lehen gutxi ikasi dut ni txikitan oso gutxi bilen, ez da orduan dakat garezia handia sentitzen dut beharra, eta orduan mhm. dena ondo tortzen da. E, ez da lengo eskola bino beti ikasiten dugu, asko ikasten dugu eta ondo, ondo tortzen da. Zer igual e, jendea pentsatuko ba, esperientzia eskola, ja eskola hutsak dela liburu pila bat hartu bizkarrian motxila eta ez dela olako kontu ez? Ez da lengo, lengo eskola, ez. ez. Bueno, e, garazi eh, esan dugu esperientzia pilotua eta pentsatzet ja ikasturte osoako jarri denean martxan e, bueno, pilotua nota honak ingain ditu izango zela, ezta? Bai, bai. E, ikusten da, lehen urteko ikasle jarraitzen dutela eta ikasle berria ditugula. Eta horrek, ba, aberaz garria da. Bai esan, e, lehen urtean esan genuen bezala, esperientzia eskolan ez dagoela ez azterketik, ez dala inor arbelea ateratzen, beraien kezka handien hau izaten da, eta hori garbi gelditzea. Beraz, aitzakilek ez dola itxian gehatzeko, eta denbora dakanak bakigu gaur egun, e, bueno, atxonamunak eta zelan izaten justen, baina, bueno, bakoitza bere buruan zate tarte hoi hartzia, ez? Bai, eh, en importantea da bakoitza beretzako bere denbora ukitzea, eta eta dena dakatela zer, zer emana, ez? Eta askotan irutzaile askoi, naiz eta ikasketik ez dauki, ez dakatela zer eman ah, ba ez, mm -hmm. alde gantziz. bizitza osoan ikasten aitu dira eta... Bueno, eskualdean eh, entzuten digute, eh, eta ez dakit eskualdekoak aukera begaten, o bakarrik hori hartzen guen zait, mugatu adon. Ez, ez, irekia dao. Mm, beraz, e, eh, horretako edo zein egin posile du bat bai, hartu. Bai, bai, bai. Mhm. Bueno, euskeraz, oi bai, esango deu? edo bitan kezu eh? bitan izaten da uh eh klaseak normalen eh erdea zenbaten dira baina bai tarten atatzen dian galdeketak eta euskaraz izaten diala uh Bueno, ez da egite, animatu e, parte hartzeko, jendia esperientzia eskola horietan, o zertikan hartu berdun parte, pretsuna dute? Ez da txetik atetzeko itzaki ere bazu eta ondo tortzen da beti ikastia zehu zer. Guain mhm. arte hola lan gaien artean baldo, ba atentzioa dituz, eh, dizuen baten bat, jo ba, bitu hauen ekin, eta oso zea gehatu zeta ukituak edo. Bai, lehen eman den, aurre eman dugu, bi, bi astez, eh, oza, osasuna, eta orduan bizkarrako ezurra gai, oza, gaia zen, eta oso ondo. Mhm. Zuri, karmele. Ba, nei esan dut, leno, nei asko gustatzen hau eh, entzutia, galderak eh, egiten ditut, eta ni disfrutatu egiten dut, eta ikasi egiten dut gaina. Mhm. Zuen inguruan ze zuete. izuete? Esperientzia eskolata juten zatelako. Da, ba, ne, ni itxian alabak eta bilobak inditzi egiten dut, eta pozi, mhm. daude. Mm Carmen? Pues, uh, eh, galdetze dute ze gaia mantzu eta gaia hau, eta ondo. Bueno, ba, hortxe eh, lehen eh, egin ez deialdia, dezak igarazizu zerbait eh, gehitu nahi zuen. Bai, esan ikaste bakarrik ez diala etortzen, mhm. hemen harremanak sendotzen diala beraien artian, de bai, bai, eta hori ere guretzako parte garrantzitsua da, ere bai. Mhm ba, hortxe e, sozializatzeko, ikasteko, elkartrukatzeko, ezagutzeko, hortxe esperientzi eskolak, asteazkenetan, aurtzaro ikasteolako gela batian, behatzitatik aurrea ez? Behatzitarritatik, behatzitarritatik amaikaterrita. Amaikaterrita, ba, eskerrik asko, Carmen Lekaroz, Carmen Laltuna eta Garazi Lortza, gaur, Zuei. oi hartzun irratian izatetikan. Zuei. Io. Zako botoa guri boterea. zegoen gurekin doan eman zigun bostekoa Ederra zen ezazu jango iku jauna edo banderea Entzun ezazu jango iku jauna edo banderea Zugana gatoz itxuan, mundu triste honen izuan Zenbatean etxeak orparatik